Денеска ќе значи спомнав ќе зборувам за една тема која што нормално нема да биде во на на исти начин презентирана се надевам како тогаш. А би започнал сепак со утрински се извинувам стикот што беше воведен или стик за запометување во поуката кој што сакав да искоментирам на него, меѓутоа еве ми текна си викам ајде ќе воведот ќе ми биде на некој начин со тој стих, значи се ногеше во прво Солуњаните 2.4 и се уште таму се наоѓа. Божјата реч е вечна како и самиот Бог. Иако некои се обиделе да ја менуваат, меѓутоа сепак Господ ја сочувал и ја имаме и денеска. Туку како што Бог не испита, значи прво Солуњаните 2.4, туку како што Бог не испита да ни го довери Евангелието, така зборуваме не угодувајќи им на луѓето, туку на Бога, кој ги испитува нашите срца. Која, која а, одговорност е ова? Господ ни го довери Евангелието. И ние треба да го, при, а, да го предадеме такво какво што е, како што ни е доверено, тоа не е наше. Иако мнозина си земаат за право да си го да си го месат, да си го, знаете, како едно тесто, па да си го прават во некоја облик како што на нив им одговара и тоа веќе тоа не е тоа евангелие, вечното евангелие, тоа е некое друго евангелие. Значи, кога некој нешто ќе ви довери, кога тоа не, не е ваше, колка, колку поголема е одговорноста. Значи. И вели овде, Павле, значи, така зборуваме, значи, го, и изнесуваме Евангелието не угудувајќи им на луѓето, а сведоци сме низ историјата на христијанството, токму заради тоа да им се угоден луѓето, докаде стигнало тоа така наречено христијанство денеска. Со какви се примеси, со, как, со како се паганизам и, и нечистоти всушност е оформено, така да кажем, и има таков облик христијанството денешно така нареченото, пак ќе кажам, христијанство. И која е одговорноста посебно нали, на сите нас како на Божи народ, а посебно на оној кој што стои од оваа, од оваа страна на, на говорницата. Неверојатна одговорност. И јас не знам да знаев дека ќе се соочам со една ваква одговорност, не знам дали некојаш ќе ќе прифатев ваква ваква работа, да кажам, односно занимање може полесно ќе ми беше тамо, не знам, некаде да работам, било што и друго и да е. Но истина одговорност е голема. Да го изнесеш и да го пренесеш Евангелието такво какво што е. А реков, денес христијанството на се наликува, ма не наликува баш на она изворно, кој што, како што го оставил Христос, им го пренел им ги пренел оние тајни и Евангелието и речта на апостолите во првиот век. Затоа, една од големите причини зашто злото зело толкав замав денеска во светот е и тоа, што луѓето ја немаат онаа чиста вистина. И видите сега кога е нашата одговорност тука како на Божи народ, кој што веруваме дека ја имаме чистата вистина, Колкава е нашата одговорност да ја однесеме значи, до луѓето кои што се уште а, не ја познаваат вистината или пак знаат некој, некој дел од вистината, односно имаат примиси од таа вистина, кој што всушност сепак е на крајот лага, затоа што не е она чиста вистина. И дали се запрашувале некојаш, дали заради тоа зло, Односно, за тоа зло кој што зема се поголем замав во светот, имаме и ние своја одговорност, како Божи народ. Што мисли дали имаме? Уите како колкава одговорност имаме. Носејќи им ја радосната вест, носејќи им ја вистината, носејќи им го Евангелието, ние ги придобиваме за Бога, ги придобиваме на добрата страна и на тој начин, што? задаваме да удар на злото. Меѓутоа, ако тоа не го правиме, ако тоа не го правиме на соодветен начин или некако добри а, повереници, тогаш и кој така имаме удел во ширењето на тоа зло. Па поготово, еве, пак ќе се, издво, се издвоиме ние, да кажеме, свештениците, и обшто, значи, која станува збор за свештеници, мислам свештеници не само во адвентизмот, туку еве, свештенството, во христијанството. Најголемата одговорност ја сносат токму свештениците. Зошто? Па затоа што тие треба да го поучат народот. Да му го пренесат Евангелијето, Она чисто, неизвалкано. И наистина одговорността е огромна. Ајде сега да отвориме во излез, втора Мојсиева, 28 глава и случајно или не, се подудара со оној материјал што го проучувате во средите. Знам дека тоа е делот од 10 дена молит, да, молитва, како се викаше, да. И каде што нели за секој ден се обработува некој дел од облегата на свештеникот. И овде јас баш ке го оној дел што Зоран малко го напомна. 28 глава излез 36 до 38. Потоа направи една плоча од чисто злато и врежи врз неа, како што се врежува врз печатниот прстен. Значи плоча од чисто злато, кој што требало да стои на челото таа капа на свештеникот. И што требало да се вреже? Господова светост. На капата од првосвештеникот врзи ја на капата со сина врвца, за да стои однапред на капата, нека стои на Ароновото чело. Замисли си, еве сега, кога читаме вакви стихови, повторно алудирајќи на она одговорност на свештеникот. Која одговорност? Господова светост. Свештеникот го представува Христа, просвештеникот, кој што ќе дојде подосно. Тој бил посредник меѓу Бога и луѓето. Нели па тие звончиња предходно стојат звончињата, нели, кои што баш на Јом Кипур со нетрпение чекале луѓето надвор да се слушне тоа звоно, затоа што ако не се слушне, значи свиштеникот е мртов. Која е одговорност? да го застапуваш народот Божи пред Господа. Господова светост. Но и не е само таа одговорност, оно што веќе го напомнав, Езекијал 44.23. Имале една света одговорност свештениците и имаат и бидете стрпливи, затоа што ова проповед не е само за свештениците, ако беше за нас ше јас и Јаник и си ја прераскажавме некаде таму <laughs> позади. Немаше да морам да изнесувам од катедра, но се однесува на секој од нас. Езекел 44.23 Ова се однесува на свештениците. Нека ми го учат народот да го разликуваат светото од несветото да го делат нечистото од чистото. Ова вело одговорност на свещениците и ден денеска е. Да го учат народот што е свето, а што е обично, да кажем, не свето. Што е чисто, што е нечисто. Веројатно, свещениците во многу подфрлиле, зборам пак обшто, кога ја гледаме состојбата денеска во светот. И така наречените верници кои што не знаат што веруваат, се суеверни, отколку верни, повеќе суеверни, отколку верни и така натаму и така натаму. Јас денови имав прилика да гледам на еден од тие каналите историски за Марија Магдалена. Можете да се наслушате тамо глупости колку сакате, значи не ви препорачувам многу многу да гледате баш такви некои документарци, меѓутоа спомнуваат ете како наводно имало некои остатоци и се смета дека таа отишла во Франција тамо да го проповеда Евангелието, и во една црквичка или манастир што беше таму, има еден како златен кип направен и горе на местото на главата се наоѓа черепот, кој што наводно е автентичниот череп на Марија Магдалена. И тоа, знаете, тоа е сега огромно светилиште таму, сите доаѓаат, се кланјаат, бацуваат, што те знаат, што се прави. Луѓето прават свето од нешто што не би требало да е тоа, или обратно, А таму подолу, значи на тој кип, стои еден како стаклен дел, кај што наводно е парчето од а, облеката а, на Исуса, кога Марија, после воскресението Христово на денот, нели недела, првиот ден, го допира Христа, нели кога он ни вика, немој, не ме допира, се уште се немам, немам отидено кај мојот отец. И сега тоа е, демек, парчето од облеката која што таа го допрела Христа. И такви реликви, и такви, имате еден куп, по Европа и насекаде, по оној, така наречен, ке кажам, па христијански свет. Свети места и така натаму и така натаму. Тоа е пропуст на свештениците. Како што овде стои и вели дека нивна задача е да го поучат а, верништвото што е свето, а што не свето. Што е чисто, што не чисто. Ајде да видиме сега во Левитска книга, значи Трета Мојсија, во десетата глава, познат настан, колку Господ е сериозен кога станува збор за тоа колку треба а, прецизно да, да тече значи, неговата служба, е, конкретно овде службата во првото светилиште, односно во наа скинија, или шаторот, кој што му била дадена на Мојсија, Во 10 глава имаме, го имаме оној настан со Ароновите синови, кои што били нели свештеници, Надав и Авиот. Ги читаме првите два стиха. Краток извештајот, меѓутоа, но тука има многу што да се каже. Значи, 10 глава Левит. Ароновите синови Надав и Авиот ја зедоа секоја својат, секој својата кадилница, ставија оган во нив и положија темјан во него, за да принесат пред Господа туѓ оган, што тој не им го заповеда. И што се случува како резултат на ова? Но излезе оганот пред Господа и изгоре, и тие умреа пред Господовото лице. Ако читаме таму, не мора сега да, да, да наодјаме се, може би сте е, имало во тој материјал кој што го проучувате, темјанот кој што требало, требало посебен начин, посебен рецепт постоел како да се изработи, значи да се подготви темјанот за таа света употреба во светилиштето. И не само темија, но туку и оганот требало да биде свет. Од каде бил зиман оганот, од каде, се, од каде свештеникот а, го подпалувал темјанот во, во, во каделницата. Од жртвеникот. Еве, значи се секавате, скоро сте читале за тоа. Еве ќе прочитаме во Левит 16 глава, значи малку понапред, од 11 до 13. Потоа Арон нека приведе јунет за принос за грев за себе и нека направи покривање на гревот на себе си и својот дом и нека го заколе јунецот како жртва за грев за себе. Потоа нека земе кадилница, полна со вжарени јаглења од жртвеникот, што е пред Господа и два полни грста благомиризлив темјан истолчен во прав. Нека го внесе тоа зад завесата и така натаму, така натаму. Очигледно дека Надав и Авиот, како свештеници, го зеле соодветниот темјан, го користеле соодветниот темјан, што каде погрешиле? Овде вели принеле туѓ оган. Значи, си рекле, па оган, што има врска сега, оган, оган. И овој, ако ставиш прските, ќе те потпали, или овој другиот, исто е. Резонирање, онака, човечки. Иако Господ точно кажал како, значи, од каде, од кој оган. А знаете зашто од таму? Затоа што на почетокот, не читавме во деветата глава Левит, кога, значи, жртвата, ајде да прочитаме, сепак, во деветата глава од 22, од 22 стих, некаде беше на крајот, А Аарон ги подигна своите раци кон народот и го благослови, откако ги принесе жртвата за грев, паленицата и помирителната жртва слезе. Потоа Мојси и Арон влегува во шаторот на средбата, кога излегува со го благословија народот. Господовата слава му се покажа на целиот народ. Оган излезе од пред Господа и ги изгоре паленицата и лојта. Целиот народ го виде тоа, воскликна од радост и падна на своето лице. Оганот доаѓа од Господа. Господ ја пали жртвата, што нели значи ја прифаќа како таква, Тоа е тој свет оган, од Господа и потоа од истиот тој оган, првосвещеникот <clears throat> става во кадилницата, кандилото, со темјанот и потоа кади. сега да не зборуваме молитви, символиката на сите тие значи, моменти овде, не е тоа темата, но надав јави од него направиле тоа, реков. Значи, си размислувале, може и си јавиле. Мегутоа, не само тоа, Не дека размислувале, која е причината зашто ги испомешале работите од? Аха, не знаеле, значи изгубеле од вид што е свето, што е несвето. Добро. Да, интересно, може би. Добро. Интересен податок, да. И сега читаме од <clears throat> третиот стих подолу, Тогаш Мојсей му рече народа, тоа е она што зборуваше Господ, кога рече, свет ке сум преку оние кои ми се приближуваат и ке се прославам пред целиот народ. Много силен стих. Преку кого свет, преку оние што му се приближуваат, преку свештеникот. Тоа е оно што се приближува. Арон молчеше. Што ќе каже? Кутриот. Изгубил два сина, нема што да каже. Знаете, обично, како во онаа парабола во Новиот Завет, кога со, со свадбата, нели? И оној кој што влегол на свадба во своја облека, место во свадбена облека, и што одговорил на прашањето, откаде ти, како влезе ти овде? Ништо. Не можел ништо да каже. Арон молчеше, се ги повика Мисел и Елисафан, синовите на Ароновиот дедо Озил, па им рече, дојдете и однесете ги вашите браќа од предсветилиштето во поле надвор од логорот. Видите сега постапката. Надвор од логорот. И дури вели, тие дојдоа и ги однесоа во нивите кошули во полето надвор од логорот, како што рече Мојсей. Мојсей им рече на Арон и на неговите синови Лезер и Итамар, кои се другите двајца синови, исто свештеници не си ги откривајте вашите глави, ниту кинете си ги облеките. Што значи ова? Не жалете. За да не загинете за да не се налути тој на целото обшество. Не се налути тој на целото обшество. Но вашите браке и си од Израелев дом можат да плачат за оние што Господовиот оган ги изгоре. А, осмиот стих, она што е битното околу, значи тоа како погрешиле, Господ му рече на Арона, која ќе влегувате во шаторот на средбата, значи, изречите заповед стоела, не пиите вино, ниту опоен пијалок, ниту ти, ниту твоите синови со тебе. Така нема да загинете. Тоа е постојан закон за вашите родови, за да можете да го разликувате светото од несветото и нечистото од чистото, за да ги научите израелевите синови на сите закони што Господ ги даде преку Мојсија. Многу јасно. Значи, немојте да пиете опојни пијалоци, за да можете, за да ви биде бистар, чист умот и да знаете, да можете да разликувате што е свето, што е несвето, што е чисто, што е нечисто, и уз тоа и да можете да ги поучите, да го поучите народот за тоа, бидеќи тоа, нели, им било и должност. Што гледаме овде, значи? Надав и Авиот зеле обичен оган, така да, нели, насловиме, и си рекле и го прене, принеле пред Господа како свето. Мегуто гледаме дека тоа не иде така и не може. Господ такво нешто не прифаќа. Тоа што е обично е обично, тоа што е свето е свето, се знае. Не може обичното да стане свето или обратно. И сега обратното ќе го видиме во Даниел, книгата на пророк Даниел, или Данило, во петата глава. Да се посетиме на она гозба на која што Валтазар после која што тој ќе го изгуби животот и ќе, ќе го изгуби царството, како што Даниел ќе му го протолкува записот на дзидот. Но што е сега интересно во ова пета глава на книгата на пророк Данијел, од први стих. Царот Валтазар им приреди голема гозба на илјада своји големци, испијанет со вино, повторно. Истиот случај. Испијанети се со вино, како и надав јавиот. Не знае што прават. Валтазар нареди да се донеса златните и сребрените посадки, што неговиот татко на Вуходоносор ги беше ограбил од Ерусалимското светилиште Па од нив да пијат царот, неговите големци, неговите жени и соложници. И така ги донесува златните и сребрените посадки, грабнати од Божиот храм во Иерусалим и почнаа да пијат од нив царот, неговите големци, неговите жени и соложници. Пие вино и ги славија своите богови од злато и сребро, од бронза и железо, од дрво и камен. Што гледаме сега овде? Какви се овие посадки садови, од светилиштето, свети. Сега гледаме спротивното. Она што е свето, се принесува, се прави од него како да е обично. Си, на, си, си наточиле винце и си продолжиле со забавата. И видите сега пак реакцијата Господова. Как, како жестоко, значи милостивиот Бог Бог што е полн со љубов, како знае некојаш жестоко. И овде и ова се гледа милост. Ако не за, за други, за нас и за сите генерации, понатаму милоста, за да внимаваме како постапуваме со светите нешта. И се појавува рака која што на дзидот ке напише мене, мене текел уфарс. И сега царот не знае што се тоа значи. И ајде овие, ајде оние, знаете сите оние нивни учени луѓе таму, вражалци и што ти не, за да на крајот жена му му каже дека, аха, Данијел, Данијел ќе го повикаш, он ќе протолкува, затоа што тој е полн со свети дух, со мудрост. И доаѓа Данијел, и Данијел што му вели? Го подсетува на историјата и на оно што му се случи на неговиот татко, на Охудоносор. А што му се случи на Вухононосор? Кога тој се дрзна да се дига против Господа и да вели јас, јас, јас, јас, што му се случи? Седом години пасеше треба како, како вол, полове. За да на крајот го прослави Господа, затоа што Господ е тој кој што ги менува царевите, а не ти како а, цар на најголемото царство светско. И вика, ти тоа го знаеше, му вика Данијел на, на Валтазар. Значи, ти си свесен, ти знаеше како Надав и Авиот. Знае ли тие како свештеници што прават и како треба да прават? Знае. Тоа беше се изречито кажано. Кој оган, каков темјан и така натаму и така натаму. И затоа Господ се гневи. Кога знаеш, а постапуваш спротивно, го обезчестуваш, го обесветуваш она што е што е свето. Или светото го правиш обично, или обичното, од обичното сакаш да направиш свето. И ќе му ја каже судбината и тоа и ќе се случи. Ке се раздели твоето царство, најден си лесен, крај со тебе. Уштистата вечер се случува тоа. Видите колку Господ е сериозен, па и во Новиот Завет, ја рече некој, ево, сега се случаеви од Стариот Завет, па во Новиот Завет, Исус, што прави Исус во храмот? На два пати дури, кога се обесчестува неговото име и службата е целата испревртена. Па со прачка, значи, прави за да ги истера трговците и сите оние кои што направиле од храмот Божи ајдучка пештера да и трговски центар, да кажем така. И сега, како е денеска? Како Господ гледа на овие работи денеска? Односно, денес. Дали Господ се менува, дали се сменил нешто? Дали денеска имаме, и реков, има еден куп моменти, ако се секавате на последното видео што го гледавме тука од Дак Бачелор, значи, како тоа низ годините а, христијанството само додавало, додавало од она паганштина и, и сето она, само со цел за да му угоди на народот. Ете, тоа е тоа. Значи. Тоа е неверен слуга, неверен управител, кој што не го проповеда Евангелието однако како што му е дадено, туку го извртува сада, само за да му угоди на човекот, на народот, за да, ете, има некоја си, не знам каква корист од сето тоа, па и материјална на крајот знаеме каква материална помош, корист имала католичката црква во, за време на средниот век од сите тие работи. Божиот закон. Дали Божиот закон е свет? И Павле самиот вика таму, и заповедта е света, и добра, и... Па не може да биде поинако, затоа што Нели, тоа е препис на Божиот карактер. Господ е свет и законот е свет. Господ е непроменлив и законот е непроменлив. Господ е вечен, законот е вечен. Што прават денеска свештениците, што прават денеска така наречените христијани со Божиот закон? Кој што е свет? Го обесветуваат. Чепкаат, тамо кај што не треба да чепкаат. Или еве конкретно неделата да земе, мислам саботата, четвртата заповед. Еве, денеска од не знам колку е, на број се христијани, значи колку 90 и кусур проценти ја светкуваат, односно ја празнуваат неделата, а не саботата, како што Господ дал во четвртата заповед од Декалогот. Што е неделата? Неделата е еден обичен ден. Тоа е првиот работен ден во седмицата. Како што Господ кажал. А саботата е седмиот ден кој што Господ го посветил, го благословил, го одвоил од сите други денови. Е па сега што прават тие ако не е истото како Надав и Јавиот? Прво, зимаат еден обичен ден и мислат дека тие го посветиле, па станал свет. Елен Вајт ќе каже, ако читате дека не може ни еден свештеник, ни било кој од нас, или не знам кој да е, архиепископ било што, да посвети нешто, па не знам, вика, ни, ни трунка од посветеност нема на, на, на, на неделата како ден. Ни трунка, ништо нема од посветеност, од светост тој ден. Тој е еден обичен ден. Тие зеле еден обичен ден и го прикажуваат како свет, а го прават и спротивното. Го взимаат саботниот ден, седмиот ден, кој што е свет, и велат дека е обичен. Работен ден, како и нали останатите пет. Истата работа. И како Господ гледа на ова? Знаете, ова се сериозни работи, вака која ќе ги поврзете стиховите, ова се сериозни работи, иако може би си велеме, ебе, што, и, и, исто размислуваат луѓето денска како Надав и Авиот си велат, абе, ден, ден, шо има разлика сега? И ова е ден 24 часа, и ова е ден 24 часа. Шо има разлика? Нели, некој па таму па не ги познава деновите, за него сите денови се исти, нели? <laughs> па и навидум се исти, ама не може да биде саботата иста затоа што е посветена. Таа е свет ден Господов. И е поинаква од сите други шест, затоа што Господ така рекол. Господ е посвет и благословен. Можеме ние тука да смениме ништо. И да посветиме, не знам, некој друг ден, што нам ке ни одговара. Ајде да читаме во Езекијал. Езекијал 22 глава. Много, многу, многу ви се овие стихови, уште многу одамна ги знам и прекрасни се стварно. Езекијал 22, од 23 стих читаме. Ми дојде Господово Слово, човечки сине, речи, уште, ти си земја, уште неочистена, која уште неа изми дождот на гневниот ден. Во незината среден има заклетви од пророци како лавовите што рикаат и што раскинуваат пленови, ги голтаат луѓето. Им ги одземаат богатството и скапоценостите множики ги вдовиците среде неа. А овде ќе забележиме, значи, и пророци, и свештеници се неверни. Неверни управители, да кажеме, на, на тајните Божји. За богатство, за Значи, материална корист. пото вели, незините свештеници не го почитуваат мојот закон и ги обесветуваат моите светини. Не разликувајќи го светото од несветото. Не учејќи се да го разликуваат нечистото од чистото. Зошто? Како? Зошто не разликуваат? Зато што и тие се опијаните. Тоа вино, кој што беше спомнато кај Надав и Авио, тоа вино што е спомнато и кај Валтазар, тоа вино е спомнато и во 17 глава од Откровение, кај што се зборува за Вавилон, за отпаднатото христијанство денеска, отпаднатите цркви. Вика ги напои сите народи, и сите народи блуствуваа, царевите блуствуваа со, со, со неа. Тоа е ситуацијата денеска, исто. И вие кога сте под дејство на лажни науки, нели, тоа значи тоа вино, нормално е дека утре ќе ви се смути се во главата и нема да знаете што е свето, што е несвето. Ке... Иако никаде не, нема да прочитате неделата во целата Библија, ама не, ете, така некој така рекол таму, така биднало, тоа е стариот завет за евреите, ама во новиот завет Исус воскресна во првиот ден на седмицата и така го посвети, стана свет. Иако никаде не стои такво нешто. И ќе се речете, па, па може, па зашто да не, па и ово е ден, и тоа е ден. Тоа прави виното. И затоа, <laughs> ние некојаш добиваме доста информација од, од такви а, некои наши пријатели, од луѓе кои што знаат да шетаат по, по скоро сите деноминации, па добиваме некои информација така интересни, корисни. Мегу тоа, ако го имате ова предвид, ако знаете дека таму се точи нешто друго, не знам дали би отишле, не знам дали би си дозволиле да продолжите да одите, затоа што а и тука здрава наука, се надевам, дека е така, ај ќе отидеме кај овие други, ве, таму малку винце, таму малку друго винце, трето винце, четврто винце, не знам, нели разни видови на, на вина постојат. <laughs> и на крајот што ќе знаете што е вистина, што не е, што е свето, што е не е свето, секи ви биде избркано во глава. Но вистина е така и во буквална смисла, но и во духовна смисла. Елен Вајд вели дека неделата е токму пренесување на туј оган. Посветувањето, така да кажем, на неделата е пренесување на туј оган. Тоа е тоа, ништо друго. И ајде да ги оставиме другите, меѓутоа да се свртиме малку кон себе на крајот само да ќе спомнеме еден од едно од нештата кое што е свето исто така во Божји очи и треба да го гледаме како свето и никако поинаку. Значи да не дозволиме ние во нашиот живот да ги измешаме лончињата. Она што е свето е свето. Исус Навин Шеста глава. Осумнаесет и деветнаесет. Израелците навлегуваат во ветената земја и прва пречка на патот им е Ерихон. Што рекол Господ? Или им кажал како ќе се освои, го освоиле Се што е тамо е проклето, немојте ништо да чепкате. Еве, ќе прочитаме 18-19 стих. А чувајте се од проколнатото во градот, за да не станете и самите проклети затоа што сте зеле проклето, зашто со тоа бисте навлекле проклетство врз логорот и бисте го направиле несрекен. И внимајте 19 стих, вели, Затоа сето сребро и злато, сите бронзени и железни садови, нека му бидат посветени на Господа и нека бидат чувани во Господовото сокровиште или во неговата ризница, неговата благајна. Сето она што е вредно во Ерихон, нека му биде посветено на Господа. Се тоа што му било посветено на Господа. Ова е идејата, не мора ова, ова да значи тоа, меѓутоа идејата од ова што овде го гледаме, го гледаме и во Малахија, трета глава. Значи, Ако се што е вредно во Ерихон не смее да се чепка, тоа е посветено на Господа и ако човек чепне, ќе си нанесе проклетство на себе, тогаш наистина не треба да се чепка. Тоа е посветено на Господа. Меѓутоа се нашол Ахан и што забележал таму една наметка, златна плочка, таму сребро нешто, значи злато сребро, си ги дигнал, ги закопал таму во својот чатор, да, шипка беше, и со тоа нанел проклество, дури вика на целиот логор, значи на, на, на, на целиот Божи народ. Значи, оно што било посветено на Господа, што е свето, тој си го дигнал за себе. Во Малахија стои, да не отвараме таму, сигурно, имаме за едно две-три саботи ќе имаме и поука на таа тема за десетокот. Значи, кога зборуваме за управителство, за, за пари, за такви работи, нормално десетокот да се спомне. Во Малахија во трета глава веле дека со проклество сте удрени, зошто? Затоа што му закинувате на Господа од десетокот и од приносите. Че десетиот дел, ние многу добро знаеме, е свет дел, посветен. Ти се, ти, тој е посебен дел. Тој е Божи дел. Тоа не е наш дел. Не може тие свети пари да ги користиме за обична употреба, да кажем. Како што, нели, Надав јави од сметал дека може, односно Валтазар сметал дека може оние свети посадки, садови да ги користи за обична употреба. Опијанец. И има и други примери, меѓутоа ова е може би така по ударен беше и ми текна на овој случај со, со Ерихон. Да Господ ни помогне да внимаваме, значи да бидеме прецизни, Господ сака послушност, прецизност токму во овие работи. Значи, кога нешто е свето за Господа, треба да биде свето и за нас. Не сме да го гледаме, да го Или обратно. Иако, како што кажав, денешното христијанство е отидено толку далеко, толку поради неверните свештеници, а може би тоа е исто случај и со нашата црква, разборам со, за адвентистичката црква, толку поради свештенството, кое што е најотговорно. И како што реков, индиректно, меѓутоа и директно, не само индиректно, ние сме одговорни за злото во овој свет. Зато што ние сме тие кои што треба да го на некој начин анулираме злото, да го спречиме ако можеме, односно со проповедање на радостната вест и придобивање на души за Божито царство. Така да, немам што друго уште да кажам, ова е наистина <laughs> сериозна тема, јас посебно а, за себе ја сметам за сериозна, затоа што стојам на тоа место на кое што сум. Нека Господ ни помогне да одиме по вистинскиот пат, да го сочуваме вечното Евангелие, да го проповедаме онака како што треба да го проповедаме и да гледаме на нештата онака како што Господ гледа на нив. Ако нешто е свето, е свето. Ако е обично, е обично. Не смееме да ги мешаме работите, гледаме како се подига Божиот гнев во такви случаи. Да ве подсетам само на пета глава Исаја, од неодамно зборувавме. А, за Божиот народ тамо се вели, вика, доброто го нарекуваа зло, а злото добро. Зошто дојде до таа ситуација? Ете од тие причини. Нека Господ не чува, нека ни помогне да обстоиме во ова време, не време во кое што живееме, каде што веќе ништо не е свето. За луѓето веќе денеска ништо не е свето. А за волја на вистина, па од друга страна, ете, одат, ќе се кланјаат таму, не знам, на некои регликви, наводно, на ова, на она, Значи, прават свето не, од нешто што вистина нема врска. А она што е светото, саботата, Божиот закон, она што вистина е свето, го погазуваат. Нека Господ не биде и нам милостив и на сите нив. А ние сме тие кои што треба да им ја однесеме вистината. Амин.